radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 261 del Pim Pam Pum, edició molt especial per l'aniversari del Manolo que avui fa 30 anys aquí a Sant Jaume de Ses Oliveres. El Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Per molts anys! casa del Manolo i la Lola està plena a vessar d'amics i amigues que han vingut aquí a celebrar aquests 30 anys del Manolaco i a més a més els 33 del Gonzalo. Què passa, penya? Com estem? Benvingudes al Pim Pam Pum! Bé, bé, bé, molta escalforeta, moltes ganes d'escoltar tema zarranga no és per la vena i de, de fer un programa que, que us arribi i que us agradi. Eh, com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya aquí a, a la taula del programa. El primer que presentaré és el mestre Tecles, el que no pot faltar mai, el que ha fet que això funcioni i que funcioni no avui, sinó 260 programes en darrere, o sigui, el que fa que tot això eh, vagi endavant i el que se n'ocupa no no de les màquines i dels programaris. Un infierno, vaja. El nostre reverendo Tecles, el Riqui, què dius, bonic? Eh, què passa, penya? Uh! Molt bé, molt, no havia vingut mai a casa Manolo i Vaya, vaya manera d'estrenar-me. <laughs> és un goig això, veure la sala aquesta reventada de penya. I no sé, felicitats Manolo i a veure què et sembla el programa. <laughs> Molt bé, i l'ha presentat el, el Ricky, el nostre company de l'ànima, que no és de Barberà, que és de Sant, Sant Jaume de Sassoliveres, el nostre Manolaco. Què dius, bonic, com estàs? <laughs> Felicitats, bonic. Moltes gràcies. Uh, pues molt bé, molt content d'estar totes aquí avui. Uh, hi ha alguna gent per aquí al costat que em, em, em, Dóna'm no, el colze, eh? El colze de lo de no és de Barberà. <laughs> que sí que sí que ho és. Que sí, sí que, soc, sí que soc. No, molt content d'estar avui aquí celebrant el, el meu aniversari, el del Gonzalo, i la veritat que amb bastanta pressió. Mira que hem fet eh, programes de ràdio a tot arreu, però crec que com a avui, gent. tan a prop, sí. crec que no hem tingut mai, <laughs> mai cap programa. Impressiona però, una miqueta, i tant. Però bueno, eh, segur que surt molt bé i, i com sempre serà un goig. Molt bé, i el que tampoc pot faltar mai, el que porta la secció de llibres combatius, el que fa que s'aixequi la cresta, el nostre company Eric. Què dius, bonic? Què passa? Què passa? Què tal? Bona nit. Uh! Eh... Ara ho deia el Manolo, jo la veritat és que estic molt nerviós. Eh, estic molt nerviós i, i molt emocionat d'aquí de, de celebrar aquests dos aniversaris del Manolo i del Gonzalo, d'estar aquí a la rectoria Avui han arribat també part de la família que estava de viatge i encara estic una mica en xoc i gestionant moltes coses alhora, però jo crec que tot anirà molt bé i ens ho passarem d'allò més bé. I tant. Ja sabeu, i per aquelles que no sabeu, que som un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa, que barregem estils diversos i que lligueu-vos bé els cinturons, que tot just això comença. A primer tirar la primera bala... I, i, I aquest que parla tan ràpid, que no s'ha presentat... Eh, Presentable. Sabeu qui és? És, és l'Isma, és sí. el, el conductor del programa, el més veterà. Bueno, el fundador del... Soci fundador. sí. El Chapas, no? Vale. El Chapas. <laughs> uh! Bueno, va. Música de la bona, el Manol em sembla que és el que obrirà foc per ser el seu aniversari, li hem, li hem reservat el, el, el primer i l'últim lloc, no? M'ho ha dit, sí, això sembla, ja, ja anirem veient. Mireu, jo avui començo amb una, amb una companya del, del Pim Pam Pum, que que encara no ha vingut el pim-pam-pum, bueno, és veritat, encara no ha vingut. És, és companya, és encara no ha vingut, ho vam intentar, tornarà... La estem... seva música sí, però... Bueno, no tornarà perquè no ha vingut mai, sinó Li que, hauríem de dir, <laughs> sinó que li hauríem de dir, també és veritat. Això sí, sí, bueno, també et dic una cosa, si es... igual no escolta el pim-pam-pum, perquè si no eh, s'hauria eh, sí. presentat. Bueno, total. Uh. No, no. Eh, és la Pogo sobre mi madre, que és una cantautora que, que ens agrada molt des de, des de Sant Andreu i jo no l'havia portat mai però vaig trobar un tema en directe eh, gravat al carrer que és una versió dels Indios oh, del tema 1936 Un pueblo en armes i, i això per començar em sembla espectacular, ja ho veureu. Anem-hi. Pogo, com sempre, tiro fijo. Versió naca. A més, en aquest cas, quan la vaig veure va ser... Meva. Meva, segur, <laughs> vamos. I I aquesta això. no hagués gustat tocar-la. No, no eh? eh? Aquesta cançó, Senyors, Pogo, <laughs> Poco, no, no, clar. Bueno. Clar que sí. Molt bé, Manolo, eh? Tio? Bé manera començar. Així ah, sí, així està sí. Bé, està bé. Molt bé, doncs eh, continuem amb, amb l'inici de les col·laboracions, perquè avui aquí em sembla que hi ha alguna col·laboració que altra. Sí, Manolo, és pensaves així? que era un programa normal, però no, perquè és el teu cumple. Així que... Portes parxís? No, no, la veritat és no, que però... s'acosta algú i presenta una cançó. S'acosta la Lola, que ha fet la cunya. Ué, ué. <laughs> I l'heu posat sense avisar. Clar, a, a, a traïció. Bé, ja ho sabies, ja ho sabies. <laughs> Això passaria. Ah, bueno, em pensava que participàvem tots i llavors hi havia un concurs o alguna així. Sí. Però ara que ja en tinc una de nova no em puc estar de, de posar-la. Si després n'hem de fer, l'hem de millorar o el que sigui, pues ja ho farem, però de moment... Molt bé. Coses del directe. Pues res, jo <laughs> per felicitar-te pues, porto una cançó bueno, antimonàrquica, saco, super reivindicativa i combativa per felicitar el teu aniversari. Moltes gràcies. <laughs> la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su limón mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se así, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamorate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Pues eso, com que tu sempre hi ha la conya no? de que portes la música d'Amèrica Llatina més combativa, <laughs> revolucionària i tot, i a mi m'agrada cantar aquesta cançó perquè, no sé, perquè em fa, fa gràcia. És bonica. <laughs> pues, <laughs> pues ya está. Per això era, clar que sí. Gràcies per este sueño. bueno, <laughs> i perquè és una cançó, una cançó de, de, per molts anys. És una, la, el que canten per l'aniversari a Mèxic. No? Ah. Sí, és, ah. Sí. Esta sola mañanita. Que cantava el rei David. Clar, que el rei David ja se sabe. Sí. Ja se sabe, sí. Tiene sus cosas. Anava cantant i... I anava fent. Ben bona, ben bona primera bala de la Lola. No sé cap a on camina això, a qui li toca. És l'Eric? Sí. sí. Eric, jo... què ens portes tu per obrir foc? No, jo volia dir a nivell d'aquesta cançó, a nivell de producte radiofònic, que hem estat fent una mica de recerca i hem portat la versió original de, de Pedro Infante i res, perquè, perquè puguis buscar més himnes anarquistes del, de, del senyor Infante. De quin any? Uh, pues, a, a, ara mateix t'ho busco. Ah, vale, gràcies. La veritat és que no ho sé. Està venint. Sí. Està... És que ha sigut un programa molt, molt complex de, de preparar. Eh, crec que ho has notat en algun moment, m'has fet algunes preguntes estranyes, però <clears throat> no passa res. Després de Pedro Infante i de les Mañanites, per molts anys, Manolo, Eh, jo porto Adala, que és un... Que és un... Ole. Ah, mira, el coneixes, veus? Mm. Mira, he pensat que t'agradaria, perquè les cançons que hem portat avui era una mica pensant en tu, i llavors com que a tu t'agrada portar raperos així pues, que molen, eh, <laughs> pues he portat aquest, que últimament està, està fent bastantes coses per Barna, d'aquí poc tocarà Roca Guinarda, per cert, i, i us porto un tema del, de fa un parell d'anys, del 2016, que es diu Mr. Fireman. 哎呀！ Ben bona, no, Eric, tio? Com te l'has tirada? Sí, us ha molat o què? Sí, sí. suavecita, ben parida. Jo ho vaig descobrir fa poc, eh, el Manolo diu que jo havia portat, que per això l'he portat, perquè el Manolo, entre altres coses, m'inspira aquesta música, i, i fa poc va, vam parlar d'aquest nano, de la Dala, i em mola molt el que fa, aquest roots reggae o com li diguin. Sí, sí. El ah. Niño, no? També ens havia parlat sí, d'aquests. Sí, sí. És una penya que a nivell de rigui és, és potser el millor que, que hi ha ara mateix en l'escena, no? Sí, poca cosa més. De per aquí, ja, vaja. Sí, sí, que sí. sigui de per aquí, perquè tam bueno, tampoc conec a saco, no? Però, però que estiguin així sortint tan, tan emergentment com, oh. com aquesta gent, mm. bueno, molt bé. Excel·lent la tria, com sempre, de l'Eric. Més música combativa. Eh, seguim iniciant aquesta edició 261 del Pim Pam Pum. Ara em sembla que em toca a mi. Sí, què portes, Isma? Mira, porto un temacle. És un temacle que, com, com com alguns més dels que avui porto. És un tema que em va ensenyar el Manolo, que a més em va dir, eh, tio, aquest, aquest tema pel Pediascar, tremendo, tremendo temazo, i no s'equivocava, en absolut. Són els <laughs> Semblars Pose, aquesta banda de, de Semblars a Madrid, que yeah. es va... Sí, te'n recordes o no del tema? Sí, sí, sí. sí? Quin tema és? Eh, es, es antifascista, no era? Sí, sí, sí, és, és antifascista. Sí, sí. Des del seu quart treball, Lo que somos del 2015, dedicada pel Manolo. Enxúfala. Yeah. Tremenda, tremendíssima, no? És que antifascista, semblar Pose, déu nhi déu nhi aquesta versió és molt guapa, eh? Sí, perquè li foten un parell de clàssiques com el Guns of Navarone i alguna més que, que fa molta patxoca, la veritat. És que molt ballable, molt recomanable. És molt... Merci pel PDSCAR, sí, sí. <laughs> que t'ho agraeix molt. Era clau. Molt bé, més música combativa. Em sembla que seguim amb les col·laboracions en aquesta edició 261 del Pim Pam Pum, especial 30è aniversari de, del Manolaco. Em sembla que ara és l'Àlvaro que tira Companya un tema. Álvaro. Sí, és així, eh? Vinga, Álvaro. Però no és l'Álvaro, és... És l'Alberto. És l'Alberto. També es diu ah. Álvaro. També, eh? Dos. Sí. Dos persones en una. Lo, lo podéis contar, si que... Aleshores, per què a la llista posava Álvaro? Quan bueno, vulguis, quan vulguis. Eh, pues sí, mira, <laughs> jo, jo porto un tema eh, bastant curtet, així com per fer una mica de remember de quan teníem un, un grup de música Y. yo <laughs> no? Y. no, explica, explica Quiero, quiero. Eh, quieran, pues al Manolo, eh, Manolo guitarra, al Carlos que hasta aquí era el nuestro cantán, al Xavi era el bash, la Ingrid la batería y yo era la otra guitarra. Grupazo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Vam, vam durar pues, aproximadament dos anys, dos anys i algo, eh, sí, sí. i el tema que posarem ara va ser l'únic tema que vam aconseguir fer. I perquè no voleu, eh? I perquè no voleu. D'inici a fi. Eh? eh va, eh, vam fer un single, no? Va fer un single. <laughs> que, bueno, així com a curiositat, eh, en realitat dura 40 segons, eh, <laughs> nosaltres el fèiem en 30, perquè éramos així de xulos. Clar que sí. Eh, bueno, pues directamente eh, visitan Barnazi de Manolo Cabezabolo. Yeah! En la en la botella, me mitad pero ya voy a por ella, Unas dos flechas ya dentelladas, ya dentelladas, ya dentelladas. Un cañón caricia, tu calva hasta que has llegado la fiesta. ¡Cansa, cancha el toro! Muchas sí que era curteta. <laughs> Muchas gracias, Alberto. Com ell deia, pues això, ens agrada més fumar que, que, que tocar música. Sí. Sol passar. Sí. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Vam aconseguir que, ens, que sonés molt bé per això, eh? dos anys fent aquest tema un cop per setmana. Sí, lluny, eh? Sí, bueno. Sonava genuino, eh? Per nosaltres el més important era la qualitat, llavors li, li vam fotre canya en aquesta, ens vam centrar i <laughs> sí. Va ser la primera... Amb aquesta em van anar dues, la primera i la darrera. <laughs> Sí. Sí, va ser prou, prou interessant, una etapa prou, prou bé. Sí. <laughs> Molt bé. Era, era com feies de carter? No, allà no fèiem res, més que fumar porros. Vale, vale, vale. I, I això... Per això teníem dues música, coses a fer, música, aquesta cançó i fumar. I llavors, bueno, pues, ens vam centrar molt en les dues coses. Ara què? Ara tu, no? Ara, tu, ara, tu. ara tu has de respondre. Joder. Ho tindràs xungo, eh? Perquè... no nhi oh, Sí, bueno, ara farem una mica de canvi de, de registre. Porto un tema que ens hem disputat amb l'Isma perquè jo pensava que aquest, aquest el de l'Isma, ho he demanat a veure si què, i al ja final que... dit, bueno... El vaig posar l'altre dia a la repo, però sí? avui pensava, si el demana el Manolaco, clar, per ell. Bueno, això és que ja, ja ho anem comentant des de que, des de que ha començat l'any que els grups comencen a treure, a treure discos. Com els i, bolets. Sí, i uns dels que treuen disc ara el 2 de febrer són, a, són els Every Night, aquesta banda de folk rock en català des del Maresme. Us porto el primer avançament que han fet, que es diu Guerrilla, i això, i que espero que, que el disfruteu perquè el, el, que ve, el que vindrà el 2 de febrer crec que serà prou, prou interessant. Xitxa de la bona. está creciendo en este instante. Sota la nit d'una llarga travessia hem amagat les històries que hem après. Sota la pell una terra que somia que aquell malson s'ha acabat per sempre més. amb el record de les batalles perdudes, clavats al cor els miratges del camí. S'han acabat els dies de les engrunes, ja ens hem alçat i farem caure el butxí. Avui farem caure el butxí. Serem la clandestina. El monstre viu dins la nostra soledat. xiscla i sap que el seu tron perilla i entre arbustos i cendres et Bona, bona, boníssima! Apuntant maneres, no? déu nhi aquest guerrilla com, com arriba, eh? Sí, la veritat que no ens costa gaire trobar coses perquè els grups van fent i, i com aquest serà al febrer, vamos, ens, ja, ja, ja podem fer programa perquè ens sortirà la música sí. per les per, per les orelles, orelles que ja ens eh? surt. Sí. sí, la veritat és que el Palli va tenir bona idea amb això de fer programa de música combativa que, <laughs> que, que, que pot aplegar que, qualsevol estil i, i si no és de música combativa també la metem, o sigui que clar que sí, com I ha tant. de ser. Bueno, ben guapa, que... ben guapa la cançoneta dels Every Night que ens ha portat el Manolo. Diuen que vosaltres esteu a punt de treure un altre single, no? Sí, de, de, <laughs> bueno, de retorn, que hi ha una gira... Farem, el, farem el 20 aniversari. uh, <laughs> hem reservat Can Batlló, Can Batlló, a veure si ens ho donen, uh, i això, uh, serà un concert... Bueno, Uh, suposo, no sé, l'Alberto està fent el tema de la gira i així... I, un paper moral. Bueno, del Berkami. Eh? <laughs> sí, farem un Berkami. Sí. I això, sí. Molt bé, cap a on camina aquest programa? Camina cap a la B, em sembla, aquesta edició 161. Beaca. Ara és la Beaca, que porta un tema zarrangano dels seus. Pum, pam, pim. Què dius? Com estàs, Bea? Com estàs Hola. vivint el programa? Pues amb una mica d'atenció. Per què? Eh? Per què? Perquè tinc una missió. Quina missió tens? Bé, explica'ns-ho. Que la gent no et veu. La de posar l'altaveu i treure l'altaveu. Vale, important, hablar i quan important, no. important. <laughs> Això és perquè quan la gent no que està a la sala pugui, vulgui escoltar, doncs es pugui escoltar. I l'havies d'encarregar de fer-ho. Gràcies. Sí, fins ara. Fins ara, eh? Fins aquí hem arribat, eh? Estàs, bueno. estàs demanant un relleu? Hi ha una rotació. Bé, bé, bé. M'encanten les rotacions. Més música combativa. Què ens portes, Bea? Doncs jo he dubtat molt quina cançó portar i finalment he portat una cançó que, bueno, que potser alguns s'entenen, altres no, que és una cançó que ens va acompanyar durant el viatge a Palestina que vam fer el 2012 i bueno, és una cançó que alguna gent la fa servir per dir que hi ha coses que acaben i jo la faig servir <laughs> perquè res acaba i tot continua i per molts anys més i se la dedico al Manolo. Ben guapa. I bueno, la cançó és la cançó d'Eina, l'Estat i la Revolució. Yeah! No,

Quin tros d'himne, no?, que t'acabes de tirar, Bea. Bueno, mira, coses que passen. Coses que passen. A Palestina, no? coses... <laughs> coses que passen en Palestina. <laughs> Manolo, no has de dir res d'això o què? Bueno, gràcies, uh, però no s'acaba, no, Bea, el, el, eh, el programa? No, per nosaltres no. Vale. Bueno, ah, Encara no jo, fa baixada. Jo crec que va dedicar a mi, però també a, a l'Alberto i al Gonzalo, que estaven allà també tot el puto dia escoltant aquesta cançó, perquè teníem un, unes altres companyes del Fort Pienc que, que estaven allà no? a tope, tot el dia escoltant això, això i, i, i Orxata, no? Llavors era, va ser com el... Sí, la banda sonora del viatge. A veure, eh, és un hit, eh? És un hit, la sí. Lletra... Sí, pe, eh, pe, ja, ah, sí, eh, la, la lletra però... debatre, per acabar podien debatre sobre la lletra, però sí. això en un altre programa. <laughs> Sí. sí. <laughs> però això ho podem seguir sense cap problema. Moltes gràcies, Bea. <laughs> Molt bé, i seguint, seguint cap a l'Eric, eh, que si Eric, sí. que tu tires el, el teu segon tema? Efectivament. Així és. Gràcies, Isma. Què ens portes, guapo? Eh, <clears throat> pues porto... Mira, jo no porto eina, però, però sí que en la línia de descobrir-vos cares ocultes del Manolo, eh, quan arriba aquí fa veure que li agrada, <laughs> que li agrada només la música de Xile i el d'Espeine i l'escacor i aquestes coses, però la veritat és que en les llargues hores que passa al taller fent llibres i altres coses, eh, li agrada molt escoltar coses com Iseo en Todo Sound, i us he portat un temazo que es diu Freser, per seguir amb el flow, canela fina. got this mic in my hands. I just wanna make you feel rotllo, no? déu nhi eh? I ser bandó de son. Aquest flow et vaig descobrir un dia aquí currant que sentia música i vaig dir, què és això? Que no tot és despeine. Clar, vaig dir, què està passant? No és despeine. No, no, I, I em vaig acostar a l'ordinador i... Sí, al, al taller només escolto despeine si estic sol, perquè si no ningú, ningú ho suporta. Ah. Quan està la Ivonne escoltem Calle 13. Sí. Eh, Ivonne? Sí o no? Sí o no? I escoltem molt el Pim Pam Pum, també. Jo també, recordo... També, sí. Bien sí, hecho, clar que sí. Mireu, doncs si seguim amb el pim-pam-pum, eh, em sembla que ara em toca a mi, són els Revenja, aquesta banda barcelonina de street punk, que és una banda que té un component que és de Barberà del Vallès, que és d'on no és el Manolo, però que sí que ho és, de Barberà del Vallès. És un tema que, que trauran en el seu pròxim llançament, en el seu pròxim treball, que es dirà eh, Runa i Cendra, sortirà aquest 2018. És un tema que vull dedicar també molt especialment a la meva estimada companya de vida, que està aquí també, com sempre, la nostra estimada Noelia, que sempre li dedico una cançó i un petonet. Uh! Sí. I, I és un tema zarranga, no? Ja veureu que es diu Tu ja no hi ets. <laughs> tremenda, tremenda aquesta revenja, espectacular, dedicada al Manolio, que també és una mica de Barberà com ho és el Pele, eh, que és un dels companys, un dels amics que toca revenja, que estan a punt de treure aquest eh, nou treball, Runa i Cendra, moltes ganes de que surti, aquest tema Zarrangano, tu ja no hi ets, eh, la veritat és que fa molta patxoca, han millorat un, un munt aquesta penya i, i la veritat és que porten un so molt, molt genuí, molt propi i molt guapo. Sí, la veritat que es nota la, la qualitat no? Del, dels primers eh, Un salt temes impressionant. Així un salt impressionant. Molt bé, molt, bon, molt bona perspectiva la que tenen els Revenja, més música combativa. Ara és el torn de, del Gonzalo, ens, ens, ens sembla? Per molts anys, Gonzalo. Gonzalo, Moltes felicitats, gràcies. bonic. Doncs sí, aquí estem fent anys i celebrant-ho aquí amb el Manolo i amb tota la penya del Pim Pam Pum i companyia. Molt bé. Això, jo he portat un tema d'un grup que ja ha sonat aquí al Pim Pam Pum i fins i tot la cançó crec que ja ha sonat també, però no podia escollir cap altre, cap altre grup. És una cançó de l'Hosteria Popular Ibèrica, uh. que és un grup de Vicenza, una ciutat d'Itàlia on vaig estar visquent i que des d'aleshores és no, una part important de la meva vida que he tingut la sort de compartir amb la gent de Barberà, amb el Manolo que ha estat allà i a més aquest estiu vam tenir la sort de que aquest grup va venir a fer una petita gira per Catalunya i van estar ni menys ni menys que aquí a Sant Jaume de ses Oliveres que una cosa que crec que aquest poble ja pot posar al seu currículum que ha acollit el Tour Internacional de l'OPB. Aleshores, la cançó que porto és Senyor Chi, i a més, si l'hem pogut passar, que crec que sí, una Edición molt especial que es grabada ahir mateix al, las l'assaig de l'OPB y dedicada pel Manolo en vídeo, que no el a la radio, <laughs> pero también el tenim. a la web. Tremendo documento. Feliz cumpleaños. con tanto osso, mannarello e cortesia tutto scrivo tutto gira sì lo so qual è il mio sbaglio sono allergico al guizzaglio, ma una donna naturale per il cine amatoriale sono anarchico spartano Giacomino legionario ammiraglio di scialuppa figlio della sola assunta sono quello che lei crede sono buffone un giocoliere mi travesto mi trasformo all'occorrenza suono il fondo fino al uno uno spasso, spasso, il il suo suo giro giro sono sono pagliaccio, posso, è pagliaccio Signor Buonzo, signor Buonzo, sento un senso di riscatto, popolare il sentimento, io di emergere dal vento. Mi rimetto alle sue mani, ai suoi ordini sovrani, ti concedo con permesso e il vano attendo un suo responso. E mentre il cielo si rabbuia, resto il lume la impostura, che ci veglia e ci protegge, e il barlume della legge, signor Buonzo, la ringrazio suoi ti signor sì non posso, la ringrazio, un po' tutto, i suoi ti faccio, sì non posso, questo scanso non si applica nello spazio, para para para, para para para, para para para, para para para, para para para, para para para. Signor Cuozzo, la ringrazio, lei con tutto. Brutal, Gonzalo. Moltes gràcies a tu i, i a l'UPB, i, perquè a més eh, us, us recomano que veieu el videoclip oficial d'aquest tema, que més surt aquí el, surt el Gonzalo dándolo todo el a un menda. concert al, al carrer. Segur que si escolteu... No manera. No. Segur que si escolteu el Pim Pam Pum ho podreu veure aquest vídeo perquè segur que ho enllaçarem. I tant. Déu-n'hi-do. Molt bé, com, o sigui, s'ha deixat, no? deixat de pedra, <laughs> uh, perquè clar, un, una banda en directe pràcticament que ho van fer ahir i dedicat a, per tu, Manolo, o sigui, això no es pot superar. No, no, bueno, sé, no sé ja. ni cap a on camina el programa, però això no es pot superar. <laughs> Ja, ja no sabem si fa pujada, baixada... No, avui fa pujada, és una, és una fa molta diferent, pujada no? i et toca a tu, a més, em sembla. De fet, a, a, a més, em toca a mi? Això, això discutíem. Tu, tu creus que sí? Estàs amb nosaltres? Et toca a tu, no? Bueno, no sé. O sigui, sí, sí, no? Jo, si el Ricky ronda, no? que sí, jo vale, crec que... Doncs pues dale, dale. Jo crec que sí. Mira, doncs, eh, la OPB són d'Itàlia, us porto als Talco, que també, que també són de per allà, són de, de Marguera, de, de Venècia, no sé, deuen ser per allà a prop, no? no sé, sí, sí? Bueno. pràcticament un barri de Venècia. Sí. Mira, doncs els Talco també és un altre grup que està a punt de treure un, sí. un nou disc, que fa Moltes poc, ganes. fa poc els hi van fer un article a la, a la directa i així, i també pues, han fet un, un avançament del tema que es diu Bomalle. Avui m'estàs traient una rere l'altra, eh, Manolo? Sí, no? Guai, eh? però bueno, quan, quan, surtin, quan surtin els discos aquests ens, ens Tirem fotrem d'hòsties per veure qui posa què, <laughs> no? com, com ens passa sovint. Com cada programa. I això, primer avançament d'aquest nou disc dels Talco. Aquest sí que no perden ritme, eh? No, això, això apunta maneres... Eh, amb M'agrada perquè hi ha grups que segueixen una línia i... Aquests van com, com un tret sempre. Sempre, ja, sempre, sempre. Increïble, increïble. Bé, bé, brutal, bé. brutal la nova de Talco. déu nhi com te l'has tirat, sí. Manola, com. Yeah. <laughs> ben bona, ben bona. Mireu, ara seguim amb més música combativa de la bona, ara ve de lluny, perquè em sembla que és una col·laboració que ve de lluny. Sí, malauradament no, no la pot presentar ella, però la Ivonne, des de Suïssa, eh, ens envia una cançó pel cumple del Manolo i no endevinaríeu mai de quin grup és. Eh... <laughs> Ho intuirem, va. <laughs> A veure... Només us diré que comença per Calle i acaba per 13 i us poso un of tema course. que es diu El Aguante. Vinga, Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso. Tres semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, y Diamín Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Calle 13, aquí al Pim Pam Pum, espectacular tema zarranga, no? Sí, ara ho comentàvem per aquí, ens deia la Lola que és una pena que la Ivonne no ens pot sentir en directe, sabem que estava frisant per aquest programa, però des d'aquí li enviem una forta abraçada. Demà dissabte segur que el pot escoltar. Segur, I tant. Sí, Made in Suïssa, Calle 13, Ivonne, moltes gràcies. Uh, no estàs aquí, però et, et, tenim, et tenim aquí ja saps, tenim la teva habitació intacta, uh, no hem tocat res, eh, esperem que vinguis, si plau. Eh, estem, estem molt preocupades, fa dies que no et veiem. Mm. <laughs> Cuidado amb la neu, que, que està nevant força per allà. <laughs> molt bé, doncs si no m'equivoco, em sembla que ara anem cap a la secció de llibres combatius. Efectivament. Uh. sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. La imaginació, treballant en tota la seva potència, ens, pots, ens pot sacsejar del nostre fatal egocentrisme i fer-nos mirar amunt i veure, amb temor o alleugeriment, que, de fet, el món no ens pertany en absolut. Eh, avui seré molt breu, us he portat aquesta frase que, que és de la, de la nostra estimada Úrsula Leguin, Úrsula K. que ens ha deixat recentment. Mm. La Úrsula va néixer el 1929 i a l'edat de 88 anys aquesta setmana ens va deixar i és una, és una autora de, de novel·les, bàsicament, però també d'assaig i de poesia i de, i de tot el que se li passés pel cap, que, que li tenim molt apreci, jo li tinc molt apreci, <laughs> i res, ens ha deixat aquesta setmana i estic una mica trist, i des d'aquí vull, bueno, volia tenir un, un petit moment per, per recordar la seva figura i per recomanar a tothom que si no ha llegit els seus llibres pues que, que mai és tard. I res, la Úrsula va ser una persona que va escriure molt en termes de fantasia i de ciència-ficció, novel·les molt bones, i a més va, va fer una lluita molt sorda i constant, que diria aquell, contra, contra el patriarcat i, i va ser de les primeres dones que, que va defensar el que avui li diuen ciència-ficció feminista i, i res, des d'aquí, no sé, jo volia retre el petit homenatge. Eh, el Manolo abans m'ha deixat un, un llibre que li vaig regalar perquè tot avui, el Manolo fa 30 anys i tal, i tot va regent amb el Manolo. Llavors eh, jo, li vaig, <laughs> jo li vaig regalar aquest llibre i s'ha mort la Úrsula i he pensat, perfecte, parlem de la Úrsula. I, perfecte. bueno... Cuidao, cuidao, cuidao. Mira, com sou, eh? Mira, mira, eh? No, no... Pensamos la Úrsula, coma. No, sí. Ai, que, que estoy sensible en este tema, No, Manolo. no. Joder. No, no ho podeu veure, però Sí. estic fent-li una abraçada al... abraça Abraça'l, abraça'l, clar que sí. Perquè està... Sí, estic una mica trist. Eh, acabeu la secció, no, no sé què més dir. La Úrsula. Això ho havíem Això. de... Llegiu-la, llegiu-la, sisplau. No. Això ho havíem de, de, de, Ah, de combinar... Ara, ara. Això ho havien de combinar amb, amb, amb alguna peça musical, no? Ja, ja, és, és impossible, però... <laughs> però he fet el que he pogut. Com us deia, ha sigut un programa molt complex, he preparat les meves cançons i he estat pendent de, de, de, de preparar moltes altres coses. I al final he portat un tema, tornem al Manolo, eh, i, i els llibres, i Bauma, i fa poc vam anar a Madrid i hi havia un tema que, que ens feia molta il·lusió, i el primer que vaig pensar, com es va morir la Úrsula, vaig pensar que, pues, que tot era una mierda. Llavors eh, us porto als Astrut, eh, no es parece una mierda. Vinga, Canyuki. escribiendo una entrada del diario redactando un manifiesto o firmando un mensaje o discutiendo siempre citamos algo vuestro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 pam pum o pim pam pop, no? Ah, Depèn ah. com tu miris. Ah, Aquí està així. debat, eh? El Lara estaria orgullós d'aquest Todo nos parece una mierda. Bueno. Tremendo tema no, tio. Sí. M'ha encantat, eh? S'enganxa de mala manera. S'enganxa de mala sí. manera. Demà sí. m'odiareu tots i <laughs> cantareu Todo nos parece una mierda perquè tindreu aquesta cançó enganxada al cap. Però res, què, què t'ha semblat aquest eh? himne nihilista? Into. Molt bé, ja saps que, bueno, això, queda tan, tan en surt i venga. Hi ha una persona que li agradaria molt aquest tema també, sí. que no ha pogut estar avui aquí, és el Germán, que és un gran fan de, de, del Sastrut. Doncs l'ha descobert una mica. Sí, jo crec que sí, sí i que sí, des d'aquí sí. li donem una forta abraçada, que el tindrem per aquí d'aquí molt poquet, i això, per tu, Germán, també, el Sastrut, tot nos parece una mierda, no? I tant, i tant. menos, <laughs> Menos doncs. lo vuestro, evidentment. Eso es. <laughs> Seguim amb més música combativa, seguim en aquesta edició 261 especial dels 30, anys del Manolo, perdó. Mira, us porto un tema que em fa molta il·lusió perquè és un tema del Sigesquide, que és una banda de punk rock de la localitat vizcaïna de Lorrio, a Euskal Herria. És un tema que, que es diu Libre, Libre del Borrocac eh, de Ria, del 2014, i és un tema que recordo molt, molt, molt entranyablement perquè eh, estava un dia jo allà punxant a l'Ateneu de Barberà i, i el vaig tirar, no? Vaig tirar aquest llibre i la veritat és que la penya o, o era el moment de fer la birra o, o d'anar al lavabo, però que que no va ser rebut com, di, com dient hola, tio. Que no hi havia ni Cristo, vols dir, o què? <laughs> No, però el guapo del tema és que, que jo estava allà tot flipat amb el tema tal, i, i en el fons de la barra veig el Manolo donant-ho tot, <laughs> donant-ho tot, o sigui, va ser la illa, allò, o sigui, com, com náufrago que se coge a la taula, o sigui... No, un desert i el Manolo al final ballant. Uh, va ser superguapa l'escena, la, la, la veritat que sí. I bueno, és un temazo que com no pot ser d'una altra forma, li dedico al Manolaco que

bihurtzeko tan herria Betiko itzalen gainetik Betorkizunera begira Bakoitzak bere abreiua Denok batera barrezia de Sigeskide, un exemple de llibertat, el Manolaco. Va per tu, company. Moltes gràcies, me'n recordo molt d'aquest dia allà al... <laughs> Com la gozamos. A l'Ateneu, sí. Vam ser tu i jo pràcticament, però, però, però bueno, no calia gaire però més. Però companyia, eh? clar sí, que sí. I tant. I tant que sí. Ben guapa, ben guapa la gent d'Igesquide posant aquí un tema zaranga només a aquesta sessió 261 del Pim Pam Pum. I sí, no, no sé què anaves a dir, perdó, no sé si t'he tallat. No, en realitat no, no? anava a donar pas. Vale, pues, pues jo volia donar pas perquè <laughs> avui ha arribat part de família, com us deia, pues, uh, el Sergi i la Patri estan aquí i... Uh! Uh! Contra tot pronòstic, fan molt bona cara, eh, han pres molt el sol i... I què, què? Hola, benvinguts. Hola, bon dia. <laughs> Pum, Hola. pam, pim. Hem tornat al viatge i ens han dit, eh, heu de portar un tema pel Manolo. I a mi el que més m'agrada del Manolo és sus caderas meneándose. Mm. I tot i que aquesta cançó no diu caderas, diu cadenes, aquest tema de Tremenda Jauria, pues, bueno, pues he pensat molt en ell i en mover el culitó. Ah, no, res, res més, ja, ja ho la Patri, que qualsevol cançó que podríem haver portat avui eh, seria dedicada pel Manolo, que tenim molta música per compartir, igual que moltes altres coses per compartir, i que estem contentes d'estar aquí amb aquesta família que hem format avui. Juhu! I res, que t'estimem. Gràcies. Oh. Sami. Tenemos la Muchas cadenas para pocas Si no hay camino, habrá que hacerlo y defenderlo. Tenemos que ser. Muchos candados y casi sí. Muchas cadenas para pocas Si no hay camino, habrá que hacerlo y defenderlo. Tenemos que ser. nuestras manos y que tengan nuestras vidas. Llevamos a cuesta una llave maestra. A ver cuando os dais cuenta, no hay nadie que la detenga. Cojo el cerrojo, la diente Y ya está abierta para que entre en la siguiente. Que en ni barrote, la cerradura. Que no se derrita cuando baila esta hermosura nosotros cortando alas Y nosotras volando cortando las alambradas y bailando el son del guiro la guitarra y su chirrido regala sonido rebelde para tus oídos no hay camino habrá que hacerlo, no? O qué? no? Aquí al Pim Pam Pum cada semana. Cada semana, una una a la otra, como rosquilla, no salen los programes. Sí, la verdad que de, unido. unidó. Com van les colaboras, eh? Mare Sí. Sí, sí, guapa, eh? Ben guapa. Ben triada la última cançó también, espectacular. Sí, sí. Aquí está Oi, aquesta, que la va portar el Ricky fa, un la de Cizalles, no es diu? El, el Cizalles, tema? Cizalles, no, no ho heu vist, però hi havia una, hi ha una mini pista de ball sí, aquí que... hi ha hagut un poco aquí. Bueno, sí. <laughs> sobre mi madre. Sobre... Claro que sí, claro que sí, Manolo. Molt bé, doncs eh, em Ai. sembla que ja queda poca cosa més que afegir, algun tema més segur que sonarà en aquesta edició 261 del Pim Pam Pum, més música combativa però ja poqueta perquè arribem al final del programa, si bueno, no m'equivoco. És, és, eh, és l'últim tema. El que queda ja és un bonus track. por ahí, exactament. És un bonus track. por ahí. Sí. Ja ho veurem, ja ho veurem. De moment presentem aquest, aquest últim aquest tema. Últim tema. Eh, aquest últim tema va dedicat al, el Gonzalo, que el tinc aquí al meu costat, que, que avui fa anys, fa 33 anys i estem celebrant també el, el seu cumple. Uh, ah, abordem un tema d'una gent que ens va descobrir ell, i només ell, eh, sí. que després d'escoltar-los, de, els vídeos i, i, i dir, però esta penya, què, què els què? hi passa? No? O sigui, <laughs> què tenen? per què? Pues, ens, va, ens va entrar molt endins i els vam portar fins i tot a, a Barberà a mm. tocar mm. són Los Ganglios, com no podia ser d'una altra manera, i el tema que portem dedicat per tu, Gonzalo, és la cúmbia de Jack Cousteau i Félix Rodrigo de la Fuente. Mora. I, I què, Isma, amb això? I amb això, amb això i amb alguna cosa més, potser al final d'aquest darrer tema eh, ens acomiadarem d'aquesta edició tan especial. No sé si algú més de, de la sala vol afegir alguna cosa a aquest aniversari de, del Manolo, que avui fa 30 anys, Home, jo només i del diré, Gonzalo. Jo només diré que ha sigut brutal això. Eh? Sí, no? Ens hem passat molt bé. Ué. Sí. pum, que no quedi ni un. Nosaltres molt agraïdes que ens hagueu convidat, molt agraïdes de poder fer aquest programa tan especial en, en homenatge al nostre amic i company Manolaco. Laco. Sí, la veritat que ha sigut... Bueno, o sigui, jo estic molt, molt agraït, diria el nom de cadascuna de vosaltres, però se'ns allargaria molt el programa, així que, <laughs> així que us dono les gràcies a, a totes per estar aquí, per haver vingut aquí a, a Sant Jaume a Ses Oliveres a fer el programa, que teníem moltes ganes des d'aquí al poble de que vinguéssim a fer ràdio aquí també, i també per la Ivonne, que no està aquí però mm. està por ahí, i moltes gràcies, i bueno, això. I com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! ¿Qué es lo más importante de la cumbia? Recen por estos dos, uno es francés y otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar murió de viejo, el otro se mató en un accidente de avión. Y los añoramos, pues llevamos su recuerdo en el corazón. ya Justo, Feli Rodríguez de la Fuente,